Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 3, 1939 Nabuo ang Diocese ng Surigao na kabilang ang buong lalawigan ng Surigao. Gayon man taong 1960, nahati ang lalawigan sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. 1978, nang maitatag ang diocese ng Tandang sa Surigao del Sur. Kaya't ang diocese na unang nabuo ay sumasakop na lamang sa lalawigan ng Surigao del Norte. Sa kasalukuyan, si Bishop Antonietto Cabahog ang namumuno sa diocese ng Surigao habang si Bishop Nerio Odsimar ang nangangasiwa sa diocese ng Tandang. Ang dalawang dioceses ay pawang suffragan ng Archdiocese ng Cagayan de Oro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.